Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, ale vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľmi nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, とオプストリー Doposiaľ sa na zlom stave ľudstva nemohlo k lepšiemu nič posunúť, lebo najväčšia časť ľudí na Zemi sa doteraz nezmenila vo svojom duchovnom úsilí k lepšiemu. Súčasnosť však obsahuje vo svojom rozmere veľkú požiadavku na zmenu k lepšiemu, a to od ľudstva ako celku. Táto požiadavka v sebe obsahuje neúprostný tlak svetla, ktorý sa prejaví v mnohých udalostiach. Čo teda príde? Na Zemi začne dlho očakávaná veľká konfrontácia ľudského pokolenia so stále zretelnejším a všade počuteľnejším vedením o pravečných zákonoch pôsobiacich vo stvorení od počiatku jeho vzniku. Vedenie dávnych národov žijúcich na Zemi pred tisícročiami začne sa vynárať, aby vo svojom zviditeľnení stavalo dnešného človeka nečakanie pred nové zásadné rozhodnutie. Buď prijať toto vedenie, alebo ho odmietnúť. Vedenie vznešených vládcov Atlantídy i ďalších dnes ešte neznámych dávnych národov začne sa vynárať na povrch do vedomia ľudstva, aby súčasnú civilizáciu neúprosne súdilo v jej trvajúcom úpadku a duchovnej biede. V porovnaní s týmto poznaním ukáže sa v neúprosnom lúči svetla skutočná prázdnota úsilia väčšiny ľudí. Materializmus, fanatizmus, lenivosť a povrchnosť v myslení a cítení, tieto neblahé vlastnosti ľudského ducha budú ostro súdené ako najťažšie stigmy úpadku ľudských bytostí žijúcich na Zemi. Milióny obetí vojen a bezcitného násilia budú znova znieť ako najväčšia obžaloba všetkých generácií žijúcich na Zemi v priebehu posledných tisíc rokov. Nič nepomôže odvolávanie sa na náboženstvo, na vierovky, na povely vodcov, rozkazy nadriadených, lebo zodpovednosť človeka ako jedinca bude pod osvetlením pravdivého vedenia neprenositeľná. Nové poznanie bude znieť, človeče, jedine ty sám nesieš zodpovednosť za svoje činy, za svoje konanie. Súčasne však toto isté vedenie prinesie východisko z možnosti odčinenia všetkých vín, ktoré človek vyvolal k životu svojim neblahým konaním voči blížnemu, v možnosti očistenia a oslobodenia seba samého, spočívajúcej v rozhodnej premene k lepšiemu. A toto vedenie, ktoré práve veľmi dobre poznali v čase svojho najlepšieho rozmachu všetky dávne národy, stane sa predmetom hovorov a úvah tisícov obyvateľov Zeme. To však bude len samotný úplný začiatok, ktorý privodí ešte nové a nové udalosti. Výsledkom bude nakoniec duchovná premena ľudskej spoločnosti k lepšiemu, citovejšiemu spolužitiu s druhými. Tiež aj zmena hodnot v životných prežitiach jednica i celej spoločnosti bude výsledkom naplnenia účinkov poznania, ktoré sa už čoskoro začnú ukazovať. Súčasné dianie v prírode na všetkých jej rovinách, teda dianie vzdušné, vodné, ohnivé i zemné, sa stále viditeľnejšie pridávajúce k umocneniu požadovanej premeny človeka k lepšiemu, stane sa súčasťou prežívania každodenného života všetkých obyvateľov Zeme. Prajme si navzájom mnoho požehnaní a svetlých inšpirácií, aby premena nás všetkých k spoločnému lepšiemu životu smela sa uberať cestami porozumenia a dobrovoľnosti, teda cestami svetla, ktoré sú vždy oslobodené od vojen, násilia a katastrof. Príjemný a zároveň krásny podvečer želám všetkým, ktorí počúvajú 168. vydanie relácie Cesta v zostupu. Po nejakom čase si opäť sadáme za mikrofóny a v dnešnom rozhovore s pánom Milanom Šupom máme pre vás pripravené, dá sa povedať, že zásadné informácie o dnešnej vážnej dobe. Verím, že obohatia vašu životnú cestu a že budú aj nápomocné. Od mikrofónu vás zdraví Mário Kováčik a želám vám príjemné počúvanie. Pán Šupa, želám vám príjemný podvečer. Vitajte. Príjemný podvečer želám aj ja vám. Veľmi sa teším, že sa smieme opäť počuť a tak ako som to spomenul už na začiatku, dnes budeme hovoriť o zásadných informáciách o dnešnej vážnej dobe, takže ja vám odovzdávam slovo, nech sa páči. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem im nerušené počúvanie. Veci sú iné, než sa domnievajú ekologickí aktivisti. Z hľadiska diania v prírode žijeme naozaj na hrane, ale príčiny a dôsledky sú úplne iné. Sú nepostrehnutelné z raku súčasných ľudí, handicapovaných materialistickou slepotou ako neinformovaný lyžiar bežiaci horským údolím vôbec nič netuší o najvyššom stupni lavinového nebezpečenstva. Rovnako je súčasné ľudstvo absolútne nevedomé vo vzťahu ku kritickému stavu prírodného diania. V tejto oblasti už vládne, obrazne povedané, najvyšší stupeň lavinového nebezpečenstva. Až nakoniec lavina spadne, bude na svojej dráhe ničiť všetko, čo jej príde do cesty. Pôjde však o dianie, za ktoré sú priamo zodpovední ľudia. Prírodný svet ho iba naplní spravodlivo a podľa zásluhy. Aby sme pochopili, o čo tu vlastne ide, pozrime sa na vývoj týchto udalostí od ich začiatku. Úplne v prvom rade si je však treba objasniť, čo sa vlastne skrýva za pojmom príroda, pretože ani toto ľudia nevedia. Ak chceme pochopiť, čo príroda je, e, predstavme si bábkové divadlo. Môžeme v ňom vidieť, ako sa bábky pohybujú, konajú a rozprávajú. Sú akoby živé a deti tejto ilúzii naozaj veria. Dospelí však vedia, že za každou bábkou sa skrýva živý bábkoherec čiže človek, ktorý jej prepožičiava život a riadi ju. Bez neho je každá bábka len mŕtvý, neživý kus textilu a dreva. No a veľmi podobné je to aj s prírodou. Mnohí naivní a nevedomí si myslia, že príroda funguje sama od seba. Ale nie je to tak. Je to len vonkajší, povrchný dojem. Za prírodou totiž stojí vedomá inteligencia, ktorá ju riadi. Sú to bytosti prírody, alebo inak povedané bytostní. Za každým stromom, za každým kvetom, za každým potokom, riekom, riekou, horou, za vetrom, za ohňom, za slnkom i za mesiacom stoja konkrétne bytosti a tie ich riadia a riadia ich v presnom a prísnom zohľadnení vôle stvoriteľa, bez najmenšej odchýlky. Svet prírody je preto pozemskou manifestáciou vôle Najvyššieho, zrealizovanou a udržiavanou vernou prácou a vernou službou bytostných. Príroda vo svojej prapôvodnej sviežosti, čistote a kráse bez zásahu človeka je toho očividným dôkazom z vôle nebeského Otca vytvorili bytostný hmotný vesmír a v ňom našu planétu Zem ako priestor pre výúčbu, rast a dozrievanie ľudských duchov. S láskou a z vôle stvoriteľa formovali bytostný našu planétu i život na nej – Život sa pod ich starostlivým vedením postupne rozvíjal od najjednoduchších fóriem až po tie najzložitejšie. Až po ľudoopov, predstavujúcich najdokonalejšie zvieratá. A to bol čas, kedy bolo bytostnými služobníkmi všetko pripravené na to, aby sa na zem do tiel ľudoopov začali vtelovať ľudské duchovné iskry za účelom vlastného vývoja až k plnému duchovnému sebauvedomeniu. Bytostní služobníci radostne očakávali ľudských duchov a pri ich prvých krokoch na zemi im boli všestranne nápomocní. Vzťah medzi prvými ľuďmi a bytostnými služobníkmi bol veľmi úzky a vzájomne inšpirujúci Prví ľudia dokázali vnímať bytosti stojace za správou prírodného diania. Z týchto dávnych dôb pravenia povesti o obroch, výlach, vodníkoch, rusalkách, trpaslíkoch, gnómoch alebo elfoch. Takýmito menami nazvali prví ľudia bytosti, majúce na starosti rôzne druhy prírodného diania. Zmienky o nich, dochované v rozprávkach a povestiach, neboli teda žiaden výmysel. Bola to realita, videná a vnímaná našimi dávnymi predkami. A pretože tieto bytosti stáli a stále stoja v striktnom naplňovaní vôle stvoriteľa, kontakt s nimi bol pre ľudí veľkým prínosom, lebo ich viedol správnym smerom, k detskej čistote, k dobru, ku vzájomnej láske a k naplňovaní vôle stvoriteľa. Takto to bolo chcené a takto sa to malo stále rozvíjať vo vzájomnom súzvuku a spolupráci. Vinov ľudí však toto prepojenie začalo čoraz viacej slabnúť a sa nakoniec úplne prerušilo. A to preto, lebo ľudia namiesto pôvodného, citového a citlivého prístupu k prírode, k životu i ku sebe samým navzájom začali stavať do popredia svoj rozum, rozumový chlad a racionalitu. To spôsobilo vzdialovanie od duchovnej reality stvorenia a degradovanie vlastnej duchovnej citovej vnímavosti voči prírode i životu. Človek si začal namýšľať, že je pánom a ako neobmedzený pán sa začal aj správať začal ničiť a zotročovať prírodu kvôli, kvôli vlastným rozumovo materialistickým prianiam. Ľudia sa začali správať surovo a bezohľadne, a to nie len voči prírode, ale i voči sebe samým. Ľudstvo má vo vzťahu k prírode na svedomí nesmierne množstvo zbytočného utrpenia, zabíjania, ničenia a drancovania. Človek sa stal tak veľkým škodcom, že bytosti prírody sa v súčasnosti s odporom odvracajú už len pri zmienke o ňom. Vo svojom veľkom utrpení začali bytostní služobníci volať k stvoriteľovi, aby im dovolil urobiť koniec zločinnému jednaniu ľudí, aby im dovolil vykonať spravodlivú odplatu za všetko spôsobené utrpenie, aby mohli ľudí zraziť z piedestálu ich rozumovej pýchy a skrze bolestnú žatvu vlastnej sejby ich donútiť nájsť opäť stratenú pokoru a úctu ku všetkému živému, ktorá jediná prísluší ľudskému duchu. Aby opäť našli pokoru a úctu pred stvoriteľom a jeho vôľou, pretože aj od nej sa vo svojej rozumovej píche stále viac vzdialovali. Takáto je súčasná situácia. Len nesmierna láska a trpezlivosť najvyššieho ešte stále zadržujú spravodlivú odplatu bytostných služobníkov. Len pánova láska a trpezlivosť dávajú ľuďom ešte stále šancu a čas na to, aby duchovne dozreli, spametali sa a sami dobrovoľne našli správny vzťah k životu a k prírode. Vzťah plný citu, úcty a ohľadu plnosti voči svetu prírody i voči ostatným ľuďom. Avšak spätný návrat dôsledkov všetkého, čo bolo vykonané, naspäť k svojmu pôvodcovi je zákon stvoriteľa. Je to zákon spravodlivosti pána. Je to zákon karmy. A preto nemôže ani pánová láska, ani jeho trpezlivosť držať ochrannú ruku nad ľudstvom do nekonečna. A ešte navyše, keď sa aj tak ľudia stále nechcú dobrovoľne zmeniť k lepšiemu. A väčšina obyvateľstva zostáva stále veľmi vzdialená tomu, čo má naozaj cenu a čo je skutočne hodnotné. Blíži sa preto čas, kedy sa ruka lásky pán nás stiahne. Aby bytostné na ľudstve naplnilo princíp jeho spravodlivosti. Lavina odplaty sa dá do pohybu a začne drbiť všetko, čo jej bude stáť v ceste. Bude to spravodlivá odplata za každé spôsobené utrpenie alebo zbytočnú smrť, hoci i len toho najmenšieho tvora, potom nech sa ľudia skúsia odvolávať na svoje sveté knihy, ktoré im hovorili, že sú pánmi a môžu sa beztrestne správať ako páni. Potom naopak poznajú, že nikdy neboli nejakými pánmi, ale vždy boli iba hostia. Hostia vo veľkej domácnosti bytostného, ktorí sa ako hostia mali aj správať. Mali mať v hlbokej úcte svojho hostiteľa, pretože im zo svojej lásky úplne všetko poskytol a stále poskytuje. Zem, vodu, vzduch, prírodu, potravu a dokonca aj ich vlastné telo. Všetko toto je darom bytostného pôsobenia ľudskému duchu na jeho pozemskej ceste k duchovnému vzostupu. Až teda nadíde čas, bytostní služobníci udrú so všetkou svojou priamočiarou drsnosťou všade tam, kde spočíva príčina odklonu každého jednotlivého ľudského ducha od jeho správnej cesty stvorením. Udrú tam, kde vo vnútri osobnosti dominuje to rozumovo chladné, to rozumovo sebecké, vypočítané, bezohľadné, súrové a bezcitné, čo urobilo z tejto nádhernej planéty peklo a z ľudí tragické kreatúry ľudských bytostí? Zásadná otázka znie, kto pri páde laviny odplaty bytostných služobníkov zostane ušetrený, keď hospodin vydá príkaz? Len ten, kto sa bude celou svojou silou snažiť byť taký, ako bytostný s nádejou očakávajú od ľudí od samého začiatku ich vývoja na Zemi – Ušetrený môže byť len ten, kto sa bude snažiť o čistotu vnútra, o dobro a lásku k blížným. Len ten, kto bude milovať stvoriteľa, bude sa snažiť plniť jeho vôľu a bude mať v úcte všetko prírodne bytostné. Každodenne máme prírodu pred očami a predsa chodíme okolo nej ako slepí. Stále ju vnímame len ako naivné deti bábkové divadlo, a myslíme si, že bábky žijú a same sa pohybujú. Dospejme konečne. Uvedomme si, že všetko v prírode je vedené rukami bytostných. Že je to nimi múdro spravované v súlade s vôľou Najvyššieho. Majme preto úctu voči prírode a voči bytostiam stojacim za ňou. Majme pred nimi pokoru, Vysielajme k ním svoju lásku, vďačnosť, vzájomnosť a prepojenie. Jedne takto budeme mať, e, jedne takto budeme stáť vo stvorení správne. A bytostné nás bude podporovať na našej ceste domov do ríše ducha. Jedne takto môžeme uniknúť katastrofálnym dôsledkom lavíny odplaty bytostných služobníkov, ktorá je na spadnutie. Pán Šupa, dnešní moderní ľudia, z ktorých mnohí majú vysokoškolské vzdelanie, sa domnievajú, že sme dosiahli úroveň poznania a vzdelanosti, aká na Zemi ešte nikdy nebola. Sú na to pyšní a vo všetkých moderných výdobytkoch vedia techniky vidia dôkaz toho, že je to naozaj tak že v tomto smere majú pravdu a že sa nemýlia. Ale je to naozaj tak, Veď predsa odvrátená tvár vedecko-technického pokroku, ktorá má na svedomí ničenie planéty i medziludských vzťahov, predsa naznačuje, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Tých negatívnych vecí je tak veľa, že hlbšie uvažujúci ľudia si kladú oprávnenú otázku, či ideme naozaj správnym smerom. Či predsa len neexistuje nejaké iné, lepšie, vyššie poznanie, prinášajúce harmóniu ľudí s prírodou i harmóniu medzi ľuďmi. Aká je podľa vás teda pravda? Existuje takéto poznanie? Všetko, čo e, ľudia vytvorili svojim rozumom, je v podstate zlé aj to, čo sa zdá byť dobré a prináša nám blahobyt. Náš blahobyt totiž stojí proti prírode. Je vybudovaný na úkor nej a nie v súlade s ňou. Pretože všade, kde človek e, chce niečo vybudovať alebo uskutočniť, prírodu a jej harmóniu iba ničí. Všade jej spôsobuje len škodu a utrpenie. A to nie len prírode, ale aj prírodným bytostiam, ktoré za ňou stoja a ktoré ju spravujú. Prírodné bytosti alebo bytostní riadia dianie v prírode smerom k stálej harmónii. Zatiaľ, čo ľudia túto harmóniu ustavične narušujú. To, čo vytvorí ľudský rozum na základe bádania a vedeckého skúmania, prináša vždy skôr alebo neskôr škod, škodu, pretože to stojí na zlom základe lebo márne sú dobré úmysly, keď je základ zlý. Keď je základom iba čistý rozum, bez akéhokoľvek prepojenia a spolupráce s prírodnými bytostiami. Takáto je pozícia ľudí voči prírode a voči bytostiam, ktoré stoja za jej správou. Je to postoj rozumovej povýšenosti, vzdialený od skutočnej reality vo stvorení. Je to postoj plný pýchy rozumu, presvedčenej o veľkosti toho, čo rozum dosiahol. Pričom ale realita je taká, že sme nesmierne vzdialení od všetkého, čo má vo stvorení skutočnú hodnotu. V súčasnosti sme presvedčení, že sme dosiahli úroveň poznania, akú predchádzajúce generácie nikdy nemali. Ale par- paradoxne, napríklad v najdôležitejšej veci, týkajúcej sa poznania pravého zmyslu nášho bytia, absolútne tápeme. A sme v tom oveľa nevedomejší ako naši predkovia. Preto sa stal náš život falošným a pomíleným naháňaním iba za čisto materiálnymi cieľmi a záujmami. Ale tomuto všetkému je koniec, pretože pomílené, falošné, škodlivé a od pravej harmónie stvorenia vzdialené ľudské snaženie bude teraz vo veľkej očiste zeme tvrdo zasiahnuté bytostným. Dôjde k veľkému všeobecnému otrasu nesprávneho vývoja ľudstva. Pyšná babylonská väža slepého uctievania rozumu a matérie sa zrúti pod náporom prírodného diania, riadeného bytostnými na príkaz stvoriteľa. Ľudstvo bude úderom očisty zrazené nadol na nižšie vývojové stupne. A dôjde k tomu preto, aby sme konečne dospeli k pochopeniu ničotnosti svojho rozumového poznania, odtrhnutého od harmónie diela stvorenia, ktorým sme v ňom vyvolávali iba disharmóniu. Bude to tvrdá lekcia otvárania očí pre pôvodnú, rozprávkovú krásu a jednoduchosť stvorenia, ktorá sa ľuďom rozumu zdala príliš detská a príliš prostá. Ľudia začnú pomaly chápať veci, ktoré im predchádzajúca pícha a zaslepenosť rozumu znemožňovala vnímať. Začnú chápať, že na Zemi sa máme učiť od bytostného a máme s ním spolupracovať pretože stojí vždy dôsledne vo vôli Najvyššieho a bezchybne ju naplňa, čo môžeme vidieť na nádhere síle a sviežosti prírody. Pád civilizácie rozumu ľudí naučí pokornej otvorenosti voči svetlu. Naučí ich pokornému príjmaniu pánových milostí. A to prostredníctvom sprostredkovateľov buď duchovného alebo bytostného druhu. Tragédia skazy odvanie ako vietor všetku predchádzajúcu rozumovú povýšenosť. A ľudia začnú chápať, že jedine v pokore vnútra a v detskej čistej schopnosti príjmať milosti zo svetla k nám môže prúdiť práve poznanie. Poznanie skutočné, nenarušujúce potrebnú harmóniu vo stvorení. Poznanie, ktoré nejde proti prírode a proti prírodným bytostiam, ale je v súlade s nimi. K otvoreným ľuďom, presne podľa miery ich pokory, začne prúdiť poznanie nového druhu. Začnú napríklad nadobúdať schopnosť vnímať vyžarovanie vecí, živých tvorov a ľudí. Najdôležitejším určovateľom každej veci ale i každého človeka zastane vyžarovanie harmónie. Vnímanie toho, e, tohto vyžarovania bude základným predpokladom pre nadobudnutie dôvery k iným ľuďom. Všetky predmety, ktoré sa budú vyrábať, budú mať toto vyžarovanie. A bude toho ešte oveľa viac, čo ľudia získajú po páde nadvlády rozumu. Jedno z takýchto vecí bude napríklad získanie užšieho spojenia s jemnejšími úrovňami hmotnosti, kam odchádzajú duše zomrelých. Od duší našich blízkych, ktorí mohli po svojej smrti postúpiť viac k svetlu, budeme na základe ich vyššieho poznania získavať cenné inšpirácie a potom ich uplatňovať v hmotnom svete. Ďalšou obrovskou vecou bude nadobudnutie spojenia so svetom bytostných. S ich pomocou budú môcť ľudia získavať neuveriteľne, neuveriteľné a doposiaľ neznáme poznanie, prenikajúce k základným tajomstvám hmoty a umožňujúce hmotu ovládať. Bytostnými bude poskytnuté poznanie o liečbe fyzického tela, poznanie spôsobu zdravého stravovania, poznanie správneho pestovania rastlín, ako i prienik do tajomstiev, energií a síl prúdiacich stvorením – a umožňujúcich vytvárať neuveriteľné veci. Toto všetko a ešte mnohé iné sa nachádza za hranicou hlbokého pochopenia ničotnosti a disharmonickej škodlivosti súčasného typu rozumového poznania. Prijať to nové a prekročiť túto hranicu, a to dokonca už dnes, však bude možné každému človeku len po splnení dvoch základných podmienok. Prvou z nich je čistá, pokorná detskosť. Pokorne sa otvárajúca príjmaniu všetkého, čo prichádza zo svetla. Takáto pokora je opakom pýchy rozumu, domýšľavo hrbého na všetko, čo bol schopný vymyslieť a čo považuje za vlastnú šikovnosť. Získané rozumové poznanie vníma rozum ako svoje vlastné. Len keď sa takéhoto rozumového veľkástva zbavíme, bude k nám môcť začať prúdiť nové, práve poznanie. Poznanie ako milosť zo svetla, bez falošných domienok o vlastných zásluhách. Poznanie príjmané v pokore a dávané ďalej k úžitku mnohým, bez túžby po sláve a po pochvale. Čistá detská pokora je teda prvou z dvoch podmienok a druhou je vnútorné nastolenie nadvády ducha, citu a svedomia nad vlastným rozumom. To citovo-duchovné sa v nás musí dostať na prvé miesto. A to tak, že sa budeme vo všetkých veciach, v malých i veľkých, v dôležitých i zdanlivo bezvýznamných, rozhodovať vždy iba na základe našich citových impulzov a impulzov nášho svedomia. Lebo človek novej doby bude bytosťou ducha, citu a svedomia bude bytosťou riadiacou sa svojim srdcom. Tam však, kde sa človek nedokáže zbaviť nadvlády rozumu nad citom, svedomím a hlasom srdca, tam nebude môcť nikdy dôjsť k oslobodeniu od súčasného materialistického vnímania sveta. Dve spomínané základné podmienky oddelujú ľudí od veľkosti svetlého poznania aké tu doposiaľ nebolo a ktorému je súčasné rozumové poznanie e, nesiaha ani po členky. Dve podmienky stoja medzi ľuďmi a vznešeným právým poznaním ako múr. Prvou z nich je čistá detská pokora, pripravená príjmať všetko, čo prichádza zo svetla. A druhou je získanie nadvlády ducha, citu, srdca a svedomia nad rozumom. Snažme sa tieto dve podmienky splniť aby sme spolu s našou silnou túžbou po svetle, ktorá nám dá poznať falošnosť doterajšieho rozumového poznania, dokázali prekonať múr deliaci nás nielen od nového svetlého poznania, ale aj od nového, nádherného a rozprávkovo krásneho života vo stvorení, naplneného úplne novým druhem, druhom myslenia a tvorenia. Pán Šupa, z istého pohľadu dnešná doba je veľmi vážna a to, čo sa v nej tu a tam ozýva z úst, nazvem to znalých ľudí, je vznešený pojem grál. Je to pojem, ktorý je najširšej verejnosti neznámy, avšak jeho znalosť i znalosť všetkého, čo s ním súvisí, je nesmierne dôležitá. Mohli by ste nám povedať niečo viac o tomto pojme a o jeho význame? Pre e, širokú verejnosť budú nasledovné slova možno ťažko pochopiteľné, ale napriek tomu a práve preto je treba o týchto veciach hovoriť. Je treba dať verejnosti na známosť, že žijeme v zlomovej dobe, ktorá sa nesie v znamení vznešeného pojmu grál. Obrovská sila súvisiaca s týmto pojmom už zasahuje a ešte len naplno zasiahne do osudu ľudstva takým spôsobom, že ho prevráti na ruby žijeme vo stvorení, ktoré sa na základe plánu stvoriteľa postupne rozvíja k čoraz väčšej dokonalosti. Preto sa ľudstvu vždy v určitých zlomových momentoch vývoja dostáva nových zjavení o činnosti stvoriteľa a o jeho vôli. Kedy si dávno to bol Abraham, ktorý priniesol našej časti sveta prevratné poznanie o jedinom Bohu. Neskôr to bol Mojžiš a potom proroci, ktorí toto poznanie ďalej rozvíjali. A nakoniec v príslušnej dobe zrelosti stvorenia k zemi zostúpila láska Najvyššieho v osobe pána Ježiša Krista, aby sa ľudstvu dostalo čistého poznania o stvoriteľovi, o jeho pôsobení i o povinnostiach ľudí voči ich pánovi. Tým však nebol vývoj stvorenia ukončený, ale jeho dozrievanie pokračovalo ďalej. A to až k súčasnej dobe veľkej očisty. Tá zo sebou prináša bezpodmienečnú nutnosť rozšírenia nového duchovného poznania o existencii grálu a o synovi človeka. Ľudia sa musia v súčasnosti buď povzniesť k tomuto poznaniu, alebo sa ho rozhodnú ignorovať. Ignorovanie je však totožné s nastúpením cesty do rozkladu, vyplývajúceho z odmietnutia ďalšieho nevyhnutného vývojového stupňa a s ním súvisiacich pomáhajúcich síl svetla. Tak sa ľuďom stane nešťastím a skazov to, čo im mohlo a malo priniesť vzostup. Čo je to teda grál a kto je syn človeka? Grál je hrad, nachádzajúci sa vysoko v Boskej ríši. Je to pevnosť, ktorej hradby chránia najkrajnejšiu hranicu Božieho vyžarovania. Za hradbami tejto pevnosti sa nachádza už len ničota. Ničota bez času a bez priestoru. Takto tomu bolo od vekov. Bol väčší, nepochopiteľný stvoriteľ, zdroj života a život sám – a bolo jeho vyžarovanie, siahajúce do nepredstaviteľných dialog, tvoriace božskú ríšu a dávajúce v nej priestor pre život najrozličnejším božským bytostiam. A bol hrad grálu na konci vyžarovania stvoriteľa, oddelujúci svojimi hradbami život od ničoty. A bolo by to tak bývalo na veky, keby sa stvoriteľ nerozhodol učiniť veľký akt stvorenia svetov, keby sa nerozhodol vyslať svoje svetlo aj do vonkajšej ničoty, za múry hradu rálu. Slová buď svetlo boli týmto činom. Znamenali, že na hrade grálu sa otvoria dovtedy nepreniknutelné zatvorená brána a do vonkajšej ničoty preniklo pánovo svetlo zo svetla sa postupným vzdialovaním od hradu Grálu a jeho postupným ochladzovaním začali formovať jednotlivé svety a úrovne. A medzi nimi i naša pozemská úroveň a náš pozemský svet. Tak vzniklo celé obrovské stvorenie. Avšak ako úplne prvé a najdokonalejšie sa v blízkosti hradu Grálu sformoval nový hrad v tomto novom hrade na vrchole stvorenia, ktorý sa týči nad ríšou ducha, sa nachádza posvetná nádoba života. Je to kalich grálu. Do neho prúdi a v ňom sa sústreduje žiarenie stvoriteľa, aby potom z posvetnej nádoby grálu prúdilo do stvorenia a udržiavalo ho pri živote. Za vládcu nového duchovného hradu grálu a za kráľa celého stvorenia bol stvoriteľom ustanovený syn človeka. Syn človeka je miestodržiteľom Boha vo stvorení. Je to tiež syn stvoriteľa, ale nie je to Ježiš. Ježiš je láska nebeského Otca, ktorá prišla na zem a po odchode zo zeme sa opäť spojila s Otcom. Syn človeka je synom nebeského Otca, ktorý bol od neho odčlenený kvôli existencii človeka, kvôli existencii stvorenia. Na jeho vrchole stojí a celé stvorenie spravuje. On je v mene najvyššieho jeho kráľom, správcom i sudcom. On je tým kráľom na bielom koni zo zjavenia Jána – ktorý zostúpi k zemi v oblakoch s plukmi anielov, aby súdil svet, aby zožal úrodu ľudských duší z pozemskej pláne a pšenicu, čiže ľudí dobrého srdca a čistého vnútra zhromaždil vo svojich sípkach. A aby plevy, čiže ľudí nedobrého chcenia a nečistého vnútra, spálil v ohni väčšného zatratenia. Pán Ježiš Kristus ľudí varovne upozorňoval na túto dobu. Výstražne zdôrazňoval. Keď raz príde syn človeka, hovorí o ňom vždy v druhej osobe. To znamená, že nie až raz prídem ja, ale až raz príde on, syn človeka. Čiže niekto iný než Kristus. Kto je teda syn človeka? a koľko synov má vlastne stvoriteľ. Všetci vieme o existencii Božej Trojice, o Otcovi, Synovi a Duchu Svetom. Syn Ježiš je osobou, ale rovnakou osobou je i Duch Svetý. Ježiš je zosobnením lásky k svojho Otca a Duch Svetý je zosobnením vôle Otca Nebeského stvorenie vzniklo z vôle nebeského Otca. V Biblii sa v kapitole o stvorení sveta píše Duch Svetý sa vznášal nad vodami. Duch Svetý pôsobil pri vzniku stvorenia a formoval svety i našu zem. On sformoval stvorenie, ktoré je duchovné na jeho obraz a funguje prostredníctvom duchovných zákonitostí. Duch Svetý je tvorcom duchovného stvorenia. Je jeho správcom prostredníctvom duchovných zákonitostí. A bude zároveň sudcom všetkých, ktorí duchovné zákonitosti ignorujú. Syn človeka je duch svetý. Je to zosobnenie ducha svetého. Je to zosobnená vôľa nebeského Otca úplne rovnako, ako je Ježiš jeho zosobnená láska. Po odchode Krista zo zeme stvorenie pomaly dozrievalo a približovalo sa k žatve, k veľkému triedeniu ľudských duší na pšenicu a plevy. Pred začiatkom veľkej očisty bol ako pomoc k ľuďom vyslaný z hradu grálu duch pravdy, aby uviedol ľudstvo do celej pravdy. Jeho príchod zvestoval Kristus, a jeho úlohou bolo priniesť svetu poznanie plnej pravdy o všetkých zásadných otázkach ľudského bytia, o stvoriteľovi i o stvorení. Prostredníctvom plnej pravdy, darovanej ľudstvu v posolstve kráľu, sa môžeme stať úplne vedomí a vedome kráčať k svetlu a k vlastnej spáse. No a v súčasnosti nastala doba, kedy syn človeka zostupuje z najvyššieho bodu stvorenia, z hradu grálu až k zemi, aby priniesol súd. Prichádza v oblakoch tak, ako bolo zaslúbené. Žiara jeho svetla spôsobí, že všetko na zemi bude musieť urýchlene dozrieť ku svojim plodom. To dobré v žiare svetla syna človeka rozkvitne do nebývalej nádhery. To zlé dospeje tiež k vrcholu zloby, čím samo seba jasne zviditeľní a odsúdi. A zrýchlené spätné účinky zákonného stvorenia mu prinesú zničenie. Ľuďom, usilujúcim o čistotu a dobro, prinesie nadchádzajúci spravodlivý súd dobro a ľuďom podliehajúcim zlu a nečistote prinesie nešťastie a záhubu. Absolútne nikto však nemusí byť zatratený ak sa chopí pomoci darovanej v posolstve grálu a vynasnaží sa podľa jeho usmernení stať lepším človekom. Človekom milým pánovi a žijúcim podľa jeho zákonov. To, čo sa skrze grál približuje k zemi, prináša v skutočnosti oslobodenie od zla, uzdravenie, novú sviežu výstavbu a vzostup. Toto je to nové, čo má byť poznané a prijaté pretože to predstavuje podmienku pre ďalší správny duchovný vývoj ľudstva. Podmienku pre nastolenie pokoja a mieru na zemi. Ale ako už bolo zmienené, pod tlakom prichádzajúceho svetla sa na zemi rozvinie počas veľkej očisty nielen dobro, ale aj zlo skôr, ako bude zničené. A to preto, aby ho ľudia poznali a jeho dôsledky prežili až do hĺbky svojej duše, aby skrze toto prežitie získali hlboký odpor voči všetkému zlému a zároveň odhodlanie, odhodlanie už nikdy k nemu nesklznúť. Zem preto čakajú nelahké časy. Najväčšou oporou v nadchádzajúcom dianí sa nám však má stať hlboká dôvera v trvalú pomoc Svetej Božej sily. Pretože bez pomoci pána nebude možné prekonať mnohé z toho, čo sa nám bude vrácať ako ovocie nášho vlastného, predchádzajúceho zlého chcenia. Netreba si preto zúfať. Nech sa deje čokoľvek. Pretože pomoc svetla tu bude pre každého, kto po nej zatúži vo svojom čistom chcení. Človek sa musí iba snažiť, aby sa jeho osobnosť stala správne pripravenou pôdou, v ktorej môže pomoc svetla zakotviť takouto správnou pôdou sa stane skrze túžbu po čistom živote a po svetle. Skrze prebudzenie citovej vnímavosti, prejavujúcej sa činmi pomoci a dobra voči blížnym i voči celému svetu. Viera v pomoc svetla a správne pripravená pôda v našom vnútri nám môžu v nadchádzajúcej dobe veľkej očisty priniesť priam závratnú pomoc. Pomoc bude prúdiť od nášho nebeského Otca do sieni hradu Grálu, odkiaľ bude na krídlach anielov roznesená ku všetkým, ktorí sa jej dokážu správne otvoriť a ktorí sú jej hodní. Kto je dobrého chcenia a čistého vnútra sa preto nemusí ničoho obávať tieto skutočnosti musia byť zakotvené v povedomí spoločnosti. Na každom jednotlivcovi záleží, či sa tomu bude snažiť porozumieť alebo nie. Či to bude brať vážne, či mu to bude ľahostajné, alebo sa tomu vysmeje. Nikto ale nedokáže uniknúť tomu, aby sa v znamení králu nenaplnil aj jeho vlastný osud podľa každého osobnej voľby buď pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. Pán Šupa, v prírode vládne prírodzený boj, v ktorom silnejší a rýchlejší výťazí nad slabším a pomalším princíp prírodného boja ľudia premietli do vzájomných vzťahov medzi sebou, čo sa prejavuje tak, že napríklad bohatý hladí z vrchu na chudobných, úspešný hladí z vrchu na menej úspešných, vyššie postavený na spoločensky nižšie postavených, krásny na menej krásnych a tak ďalej. Citlivejší ľudia však jasne vnímajú, že to takto určite byť nemá, pretože ľudská spoločnosť nemôže byť poplatná prírodnému princípu boja. Môžete nám teraz povedať, prečo je to nesprávne a ako by to malo byť správne? Človek je človek a zviera je zviera. To je každému jasné. Je však tragické, ak človek, ktorý by mal stať vyššie, e, žije, tvorí, rozmýšľa, správa sa a funguje na základe princípu prevzatého zo zvieracieho sveta. A je to už spomínaný princíp boja. Na základe neho vyhráva silnejší, rýchlejší a úspešnejší. Tento princíp je užitočný vo svete zvierat a prírody, pretože zaručuje zdravý vývoj prírodného sveta e, v najhrubšej hmotnosti. Na základe neho sa vyvíja život na Zemi od najjednoduchších forieb až po tie najzložitejšie, až po ľudopov, Nimi dosiahol prírodný vývoj svojho vrcholu. Cieleným usmerňovaním pripravili bytosti prírody stojace za správou prírodného diania – alebo inak povedané bytostný, všetko potrebné pre inkarnáciu ľudských duchov do fyzických tiel ľudopov. Naše telo pochádza zo zvieracieho sveta, ale naše vnútorné jadro, ktoré sa do nich vtelilo, je vyššej podstaty, pretože pochádza z ríše ducha. Naša podstata je ľudsky duchovná a svojim vývojom v hmotnom tele začala pôvodné zvieracie telo postupne pretvárať a zušľakťovať na svoj vlastný ľudský duchovný obraz. Je preto úplne logické, že v začiatočných fázach nášho vývoja sme prevzali od zvierat a ich základný princíp existencie, ktorý je princípom boja. To ale, tak, a, tak ale, ako ľudský duch postupne kultivoval pôvodné zvieracie telo do ľudskej podoby a na ľudský obraz, rovnakým spôsobom sme mali kultivovať i prírodný princíp boja. Tento princíp má byť e, v ľudskom spoločenstve len prechodným stavom, pretože plne zodpovedá zvieracej podstate, ale absolútne nezodpovedá našej duchovnej podstate. Úlohou a hlavným princípom ľudského duchovného druhu je niečo úplne iné. Je to úsilie o čistotu a o pomoc slabším, pretože v snahe udržiavať svoje vnútro čisté a pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú, spočíva v zostup človeka do ríše ducha. Z ríše ducha sme ako nevedomé duchovné zárodky zostúpili do zvieracích tiel, zušľachtili sme ich do ľudskej podoby a našou úlohou bolo vymaniť sa aj zo zvieracieho princípu boja. A to prostredníctvom príklonu k pomáhajúcemu princípu, podávajúcemu pomocnú ruku všetkým slabším. V pochopení a realizovaní tejto skutočnosti spočíva osvietenie jednotlivca i celého ľudského druhu, pretože iba toto môže priniesť porozumenie, pokoj a mier na zemi. Medzi ľuďmi i medzi národmi. Syn Boží Ježiš Kristus svojim učením o láske k blížnemu ako k sebe samému postavil na zemi hraničný kameň, od ktorého malo ľudstvo začať s aktívnym a masívnym prechodom od princípu boja k princípu pomoci slabším, k princípu vzájomnej podpory na ceste k duchovnému zostupu. Ako sa však ľudstvo zachovalo? Do akej miery sa dokázalo pozdvihnúť k princípu podpory a pomoci všetkým slabším? V tomto smere sme absolútne zlyhali. Zvierací princíp boja sme vôbec neprekonali a nezbavili sme sa ho. Aj napriek určitému pozitívnemu posunu dopredu je tento princíp stále činný a ľudia sa podľa neho stále riadia. Jediné, čo sme s ním urobili, je to, že sme ho pokrytecky natreli na ružovo. Zmenili sme jeho vonkajšie formy, ale podstata zostala rovnaká. Zvieraciu podstatu princípu boja sme skrýli za pojmy, ako je súťaž, konkurencia alebo úspech. Za úsilie byť najlepší, najšikovnejší a najúspešnejší. Za snahu za každú cenu vyniknúť nad ostatnými. A nevyhli sa tomu dokonca ani náboženstva, ktoré mali prinášať svetu vzájomnú ľudskú láskyplnosť a prostredníctvom nej mier na zemi. Namiesto toho sa aj medzi náboženstvami rozbohlo vzájomné súperenie a vzájomná nevraživosť. Vývoj vo stvorení sa však nedá zastaviť. A čas určený na to, aby sa ľudstvo definitívne zbavilo prírodného princípu boja, sa začína krátiť. A pretože čas od doby pána Ježiša Krista až do dneška nebol v tomto smere správne využitý, prichádza veľká očista ako ďalší hraničný kameň, uzatvárajúci veľké časové obdobie určené na dobrovoľné oslobodenie sa od prírodného princípu boja. Lebo ak doteraz od čias Krista išlo o niečo, čo bolo postavené na dobrovoľnej snahe jednotlivca, Teraz nastáva v tomto smere nutnosť posunu celku. Tento posun alebo transformácia ľudstva bude vynúcovaný tlakom svetla. Tlak svetla spôsobí, že každé úsilie vyniknúť nad ostatnými alebo mnohé iné druhy uplatnenia zvieracieho princípu boja privodia dotyčnému človeku nie slávu a uctievanie ako doposiaľ, ale zrútenie. Ľudia budú tlakom svetla a vlastným bolestným prežívaním donútení začať sa odkláňať od najrozličnejších pokrytecky maskovaných fóriem zvieracieho princípu boja, boja. Budú donútení začať sa konečne prikláňať k tomu, čo je úlohou a poslaním ľudského duchovného druhu. A my sa to už konečne buď naučíme a prejdeme veľkou očistou, alebo sa to nenaučíme a veľká očista pred nami zatvorí bránu k možnosti nášho ďalšieho jestvovania vo stvorení. To staré definitívne končí. Je najvyšší čas zbaviť sa toho zvieracieho v nás. Nastal čas zbaviť sa prírodného princípu boja vo všetkých jeho podobách a formách. Je čas vradiť sa do harmónie stvorenia a do súladu s vôľou stvoriteľa takým spôsobom, aký je od človeka svetlom očakávaný. A svetlom je očakávané pozdvihnutie ľudského rodu nad jeho doterajšie jednanie, opierajúce sa o princíp boja, na úroveň vzájomnej pomoci a podpory pri našom spoločnom duchovnom vzostupe ku svetlu. Človek má konečne pochopiť a zrealizovať to jediné, čo ho robí človekom. Je to čistá vôľa a ochota pomáhať. Je to pomáhanie slabším a menej zrelým v ich duchovnom vzostupe, ktoré prináša mieruplný a harmonický život na Zemi. Jedine takýmto spôsobom človek správne naplňa zmysel vlastného bytia. Takýmto spôsobom slúži zároveň svetlu i ľuďom. Človek má pôsobiť ako podporovateľ všetkého, čo sa snaží o dobro, čistotu a túži po svetle. Má pomáhať a podporovať všetko slabšie, čo sa nachádza vo vývoji nižšie, ako je on sám pričom sa počíta úplne každá pomoc blížnemu. I keby to malo byť len podanie pohára vody, ako o tom hovoril Kristus. Každého, kto sa rozhodne takto žiť, to bude výrazne posúvať nahor v jeho vlastnom duchovnom vývoji a dozrievaní. Pretože na pomáhajúce pôsobenie potrebuje človek v sebe nájsť a rozvinúť oveľa viac duchovných a duševných síl ako pri uplatňovaní princípu boja. Potrebuje napríklad obrovské množstvo trpezlivosti pri prekonávaní ľudských slabostí a ľudskej nezrelosti. Musí byť schopný porozumenia voči iným a musí dokázať neustále odpúšťať v uvedomení si, že väčšina ľudí nekoná zlo zo zlého chcenia, ale z nezrelosti a nevedomosti. Preorientovanie sa ľudí zo zvieracieho princípu boja na duchovný princíp pomoci slabším by však pozitívne ovplyvnil nielen ľudskú spoločnosť, ale i svet prírody. Pretože vyžarovanie toho ľudsky duchovne pomáhajúceho by kultivovalo, zušľakťovalo a pozdvihovalo i pôvodný prírodný princíp boja – povznášalo by ho na novú, oveľa vyššiu úroveň. Takáto vízia budúcnosti bola symbolicky vyjadrená slovami starozákonného proroka, predpovedajúceho, že raz príde čas, kedy sa baránkovia budú pokojne pásť v blízkosti leva a on im neublíži. To znamená, že i princíp boja v prírode sa zmení. A dôjde tomu, e, k tomu vtedy, keď ľudia prekujú svoje meče na pluhy. Ide opäť o symbolické vyjadrenie toho, že raz príde v ľudskej spoločnosti doba, kedy meč, ktorý je symbolom princípu boja, bude prekovaný na pluh, symbolizujúci mieruplnú prácu pre pozemský a duchovný prospech blížnych, čo sa rovná prechodu ľudstva na princíp pomoci slabším a to následne pretvorí i princíp boja v prírode na oveľa vyššiu a ušľachtilejšiu úroveň. Staňme sa už konečne skutočnými ľuďmi, ktorých ľudskosť sa prejavuje ochotou pomáhať všetkému slabšiemu a vzájomne si pomáhať na spoločnej ceste k svetlu. Toto je nádherná vízia budúcnosti ľudstva, ktorej naplnenie sa nezadržateľne blíži. Zostáva iba na nás, či dokážeme v tomto zmysle pretvoriť vlastnú osobnosť, aby sme sa tejto budúcnosti stali hodní. Pán Šupa, pomaličky sa blížime k záveru dnešnej relácie a preto mi dovolte poslednú otázku. My sme v našich predchádzajúcich reláciách viackrát hovorili o problematike ľudskej reči, pretože je to niečo, čo je nám prirodzene rovnaké ako napríklad dýchanie, ale čoho dosah a význam stále plne nedocenujeme. Ale je to potrebné zmeniť, pretože ten dosah na náš život je zásadný. Môžeme si eh, teda teraz na záver relácie niečo povedať o ďalšom rozmere ľudskej reči, ktorý je treba brať na zreteľ? Reč je dar. Je to schopnosť prezentovať seba samého, svoju osobnosť, svoje názory, postoje a hodnoty. Je to jeden zo základných spôsobov, ako zviditeľniť to, čo v nás vnútorne žije a čo nami hýbe. A pretože ide o dar nesmiernej ceny, samotný Syn Boží Ježiš Kristus nás upozornil na to, akým spôsobom máme svoju reč správne používať. Povedal, vaša reč nech je áno alebo nie. Čo je nad to, je od zlého. Slová Krista, ktorý poznal, ktorý nás poznal lepšie, ako my poznáme sami seba, sú výstrahou a upozornením na ľudský sklon zneužívania daru reči prostredníctvom právneho, bezmyšlienkovitého a povrchného tárania. Hovorí veľa a bez hĺbšieho uváženia je nešťastie, pretože takýto spôsob reči stojí proti zákonnom stvorenia a nie je v súlade s vôľou stvoriteľa. Lebo povrchné reči vedú k povrchnosti a šíria povrchnosť. Deje sa to tak preto, lebo ľudské slovo v sebe nesie odlesk tvorivosti pánovho slova, ktoré stvorilo svet. A preto má aj ľudské slovo určitú mieru schopnosti formovať svet okolo seba. Preto slova hodnotné a hlboké majú schopnosť formovať hodnoty a slova bezmyšlienkovité a povrchné formujú povrchnosť svojim zneužívaním reči povrchnosťou a bezmyšlienkovitosťou sme sformovali náš svet do povrchnosti. To hlbšie a hodnotnejšie je dnes odsúvané do úzadia, pretože masami je žiadaná iba nenáročná, bezmyšlienkovitá povrchnosť. Byť noviny, časopisy, knihy, filmy, divadlo alebo ich vzťahy Všetko klže iba po povrchu a na najvyššie priečky spoločnosti sa dostávajú ľudia so schopnosťou hovoriť, pričom nie je podstatné, akú má vlastne skutočnú hodnotu to, o čom hovoria. Takzvaná komunikatívnosť je dnes niečo, čo je žiadané a čo letí. Ale všetko málo a mohlo byť inak, keby sme nezneužívali daru reči Keby sme nehovorili len tak do vetra a len preto, aby sme hovorili. Keby sme hovorili oveľa menej, uvážlivo a premyslenejšie. Keby naše slova neboli prázdne, ale stali sa nositeľmi hodnot. Hodnot pravých, morálnych, vyšších a väčšných. Takéto hodnoty mala a má niesť naša reč. Ak ich nemá a postráda, Treba voliť radšej mlčanie. Treba byť radšej ticho. Najvypuklejším príkladom takéhoto zneužívania je zaobchádzanie so slovom Boh, ktoré sa častým používaním neuveriteľne znehodnocuje. Aké iné by to ale bolo vtedy, keby toto najvznešenejšie zo všetkých slov ľudia vyslovovali iba vo chvíľach posvetnej úcty, ktorá by im ho dovolila iba šepkať aby zostalo uchránené od každého znesvetenia. Správnym a úctyplným spôsobom by nám mohlo používanie toho, tohto najvznešenejšieho slova sprostredkovať nezvyčajnú silu žiarenia svetla a učiniť našu životnú dráhu cestou svetla. Ale takýmto spôsobom, skrze povrchnosť v reči, znehodnocujeme i všetky ostatné slova, pretože vo svojej právnote nemôžu ľuďom sprostredkovať svoju autentickú silu a tvorivé energie. A musím si tiež uvedomiť, že ani z reči plných nenávistí, závistí, zloby, ohovárania, posmechu alebo odsudzovania nemôže vniknúť nikdy nič dobrého a nemôžu priniesť žiaden zostup ani človeku, ani spoločnosti. Dajme preto svojim slovám váhu. Hovorme menej, ale hodnotne. A stojme za svojimi slovami. Tým získa naša reč vážnosť a prestane byť povrchným táraním. Neznamená to však, že máme byť stále vážni. Máme byť radostní a súčasťou nášho života má byť aj humor. Ale aj naša veselosť a humor musia mať svoju hodnotu. Nesmú sklznúť k nehodnotnému nečistému a neušlachtilému, pretože každá nízkosť a nečistota špíni našu vnútornú osobnosť. Nečistými, dvojzmyselnými, opozlými, vulgárnymi a nízkymi rečami neformujeme nikdy nič pozitívne. A takýmito rečami vydávame i viditeľné svedectvo o svojej vlastnej osobnosti, prerastenej, nedôstojnou, vnútornou nečistotou. Ďalšia dôležitá vec je vedieť o tom, akým spôsobom sa v našich slovách naplňajú účinky zákonov stvorenia. Mnohí si myslia, že energie zákonov stvorenia sa v slovách naplňajú v tom zmysle, ako sú vyslovené. V tom zmysle, akým spôsobom sa o niečom hovorí. Nie je to ale tak. Energie v slovách prúdia v zmysle toho, aké je pri reči naše najvnútornejšie chcenie, ktoré sa neraz ostro odlišuje od zmyslu nami vyslovovaných slov. Preto môžu mať dve rovnaké slová, vyslovené s rôznymi vnútornými pohnútkami, úplne iný dosah a iné pôsobenie. Jedno môže pôsobiť pozitívne, konštruktívne a budúcim spôsobom, zatiaľ čo druhé negatívne, rozkladne a deštruktívne pozitívnu hodnotu každému svojmu slovu a pozitívnu hodnotu jeho vonkajšiemu pôsobeniu môžu dať iba naše najušľachtivejšie a najčistejšie vnútorné pohnutky. Ak však vyslovujeme hoci aj tie najvznešenejšie slova, ale uvažujeme nízko a chceme nimi iba zakryť svoje pravé, nekalé a nečisté vnútorné pohnutky, naše slova sú lož a vnášajú do nášho okolia i do spoločnosti rozklad. Práve kvôli tomu je dnešná moderná spoločnosť v takom hlbokom hodnotovom rozklade. Je to preto, lebo krásne znejúce slová sú vo väčšine prípadov vedomou lžou, skrývajúcou zvrátenosť, nečistotu a zvrhlosť skutočných vnútorných pohnutok ľudia svojim pokritectvom, ktoré inak myslí a inak hovorí, klamú len sami seba, ale nemôžu oklamať zákony stvorenia, prinášajúce vonkajšie naplňovanie slov nie v zmysle ich znenia, ale v zmysle vnútorných pohnútok, pohnútok toho, kto ich vyslovuje. Preto prežívame súčasný hodnotový rozklad spoločnosti. Z uvedených skutočností jednoznačne vyplýva, že správneho, konštruktívneho a budujúceho používania reči môže dosiahnuť len človek, snažiaci sa o vnútornú čistotu a dobro. Nie vážna snaha o čistotu a dobro spojená s uvážlivým a nie nadmerným používaním reči dáva každému z nás tie najlepšie predpoklady k tomu, aby sme boli schopní používať dar reči správnym spôsobom a prinášať ním do spoločnosti mier, harmóniu a vzostup. Majme na pamäti múdre pravidlo, že hovoriť je striebro, ale nočať zlato. Nedomnievajme sa, že Ticho je niečo trápne, čo má byť vyplnené hovorením o niečom, nech už je to čokoľvek. Nie je to tak, pretože ušlachtivé mlčanie je oveľa hodnotnejšie ako prázdne reči. A pamätajme, že každý z nás raz bude súdený za všetky svoje slová, ktoré vyslovil. Podľa toho, aké hodnoty v sebe niesli a aké vnútorné postoje sa za nimi skrývali, budeme buď odsúdení, alebo ospravedlnení. No a to už boli moje posledné slova v tejto relácii, s ktorými sa lúčim s našimi poslucháčmi a všetkým prajem nádherné leto. Milí poslucháči, a blížime sa k záveru dnešnej relácie, ale ešte predtým, ako to úplne ukončím, mi dovolte, aby som vás informoval o tom, že aj tento rok sa uskutoční stretnutie s vami, teda stretnutie s poslucháčmi relácie Cesta v zostupu, eh, ktoré bude v sobotu 5. júla 2025, tentokrát u našich dobrých priateľov v blízkosti Bánskej Bystrice, konkrétne pri dedinke Horné Pršany. A keďže miesto, kde sa budeme nachádzať, je troška ešte od nej do lesa, tak sa dohodníme tak, že každý, kto by mal záujem prísť, nech mi pošle SMS správu na číslo 0903 372767 a ja mu spätne pošlem presnú polohu miesta, kde sa nachádzame. Budeme sa na vás tešiť a verím, že prežijeme krásny deň a to už je úplný záver dnešnej relácie. Priznám sa, že si veľmi želám, aby nás nadchádzajúce obdobie zastilo v prvom rade ako ľudí s veľkým srdcom, Prežívajte krásne a radosné dni. Lúči sa s vami pán Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kováčik. Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti. Dime v daždí, ústiach riek, dnešnom smutku zápaliek, keď sa rúca niečím dom, je mi ho ľúto. Aj keď môžu ďalej bývať v ňom, návrat dáva šancu dvom. Dnes už viem, keď láska stráca mi, to sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Toľko snov o slávnych útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tej istej vstúpiš, nie viac riek. aj až dnes to viem, to viem, ja viem. To, čo dávno, dávno viem, už viem. Každá z múdrych žien to vie,

všetko vzdať. Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti. Vždy, keď pília krásny strom, som s ním, som ňom, som on. Dnes už viem, keď láska stráca tých, to sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Toľko snov o slávnych útekoch, útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tej istej vstúpiš, nie viac riek. Dnes už viem, kde láska stráca tých, kto sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Toľko snov o To, čo dávno, dávno vie, už vie. Každá z múdrych žien to vie. Žiaľ, až dnes to viem,